Euskal mendi baita, eh, berde jakin eh, eh txalde tipi hainiz baita, egalitatea eh, argun desberdina da gurekin, eh, eh mendi, mendi biziki patartxua dira, bon, eskolegiaikin ere bada bon, ber eh, laborantxa da, eh, ba, aniz askuntza baita, berda jakin an, uh, askuntza desagertzen nahi da, oa oartu gira, azken urte hauetan uh, bada, uh, eh, anizazle uh, eh, bai, eh, ari da, hori keskatu hori da, zinez kortxikan, eta hala, or, biziki keskatu hori da, zenta hango mendiak piskate este nahi didela, be askuntza eskasean gatik, maki delako hori ari da gainitzen, baina hala ere, bada borondate bat, gazte batzu eta nahi baitute, be askuntza eta berriz bultzatu, eta uh, nahi baitute hortaz bizi eta bada hor eh, zinez uh, eh, kazukazanen inguruan sustut bada multsu bat nahi dutela ere etxeko izpena bultzatu zenta berda jakin kortxikan ainiz turismo baita eta berda jakin ere hainitz uh, kampurtik hainitz uh, mozkin sartzen dela eta konkuratzia handi bat badela han uh, kampoko mozkin horikin eta hor laboreri batzu nahi dutela zinez etxeko izpenari bultza handi bat eman, zenta itxalde tipi hori guztiak mendian direnak nahi baitute uh, ala, uh, uh, hor eta bon, hori berelburua da ere uh, hori uh, ala, zinez uh, kontsumidazer diferentzia izan etxe, etxeko izpen bat eta beste nartean e uste hor badela zinez uh, gogo bat uh, kotxikan horren bultatzeko Bai, aipatzen ahaldeik uh, eh, zertien freinak korsika rentako holako sohmarka baten sohtzeko. Bai, aipatzen ahaldeik uh, eh, zertien freinak korsika rentako holako sohmarka baten sohtzeko. Freinak, ez dakit, eh, hor uh, bandia berda ezan, hango bat bat bestearen uh, biziki urumaitida, lehentik bada hori de, espiritua ez da berdina, han, eh, berda, laborane arteti, artean ere eh, bizigur maitira, da, ber, deia berdute bildu, eh, bon, errealitateak diferenta dira ere, uste dut, gio, eta uste dut bere realitate diferenta baitira, zenta bada bereko laborantxa, geineko laborantxa, hori de bada, bada frena bada de, beretako, Zenitzen da hango laborariek azteko uh, eh, eta eh, dudak bat dituztela, zenta aniz industrial uh, industrial badira eta sohmarkak uh, ez direla aski zogotzak asteko, azteko, da hori. Eta nahi dutela gauza zogotzagoa eta zinez beren uh, ala, kondutanak dain. Eta uste dut hor itxe ikuspen inguruan nahi dutela zinez uh, beren egiteko manak kondutuan artia izan dizten. Eta hori da biziki importanta. Donc, eh, eh berak jan dutuena ez dakite ono bilduki eh, bezala ahunt berdin txua inen dutenez, banan nahi lukete hasteko gu bezalako araudi sorretzetan sartu. Eta zinez, etxe ekoizpenari, hori bizkiatxike txike baiti da, ala, uh, eh, etxaldian uh, dena, transformatu dena eta dena, hori da hontela deia lehen uh, gauzan etxe ekoizpena balditzen zen dena, hori deia kondutan hartua izan dain, hori da beretzat importanta zenta eh, oartzen uh, gira, eh, uh, aniz mozkin sartzen da, produksione aniz sartzen dela, eta aniz diende transformatzen dutena, eta hori uh, aniz etxeko izpen faltsu bat direla, eta horren uh, aurkana utela joan, zenta bere lujaldia aniz uh, lujaldiari aniz traba ekartzen du hori.